Beboi instruas. Nascidias malpli da beboi en Brasilo, iaro post iaro. Ocasas in citiu lando demografia shangio ecde la iaroi post 1960. Dum la lasta quar iaroi, constante falis la quanto da nascitoi. LA lasta censo, farita in 2022, vivas en Brasilo du cent tri milionoi da homoi, quio signifas che la lojantaro appena crescis ie nullo como quindec du procentoi dum la lastai dec iaroi. Tio acompanas la tendenzon de pli ricei landoi, quie la nasco quanto same draste malpliigis. Oni scias che tia tendenzo al portas de fioen alla economio, char la logiantoi en la labor activa agio malpliigas proporzie alla pensiuloi. La ci informoi aperis en la televido cae gazetaro prescau sam tempe ciam la grava giornalo du New York Times publicegis interessan articolon verkitan sur base de la spertoi de usona professoro de pediatrio Hassan Merali. Li prisorgis miloin da pacientoi inter la unua cae quina agio iaroi. Li assertas che multae cutimoi de beboi povas plibonigi la corpan cae mensan sanon de plen cresculoi. La interna dialogo. Etai infanoi emas doni al si mem consiloin voce. Cition oni nomas privata babilado. Ili ne hontas paroli ciam ili estas solai cun si mem. Ancao plen cresculoi devus ne honti por tio. Esploroi montris che plen cresculoi povas trovi en interna dialogo positivan helpon por solvi problemoin, lerni cae aciri mem fidon. Corpa movigiato Du iarei infanoi estas corpe activae dum prescau po quin horoi en ciu tago. Ili movigias gaie cae instincte, Ancau plen cresculoi devus trovi manieroin sin movi pli ofte, et se nur dum unu minuto. Promeni sur la trotuaro antau la heimo, iri al conveno piede, cae simple stari por plenumi ordinaran laboron, tio povas plilongigi la vivon. Demandi etai infanoi ne timas demandi. Dum unu tago ili eble faras cento da demandoi. Ilias, si volemo est as sen fina. Plen cresca homoi ofte retenas de mando in pro timo pri tio kion ali homoi pensos pri ili. Se de mando estas ne nur remedo por lernado, sed ankau grava maniero construi hom relatoin. Dormi en regulae horoi. Beboi frue alprenas rutinain agoin, cae regulae horoi por dormado cae vecigio povas esti saniga afero. Plencresculoi devus imiti tian cutimon. Crome, ancao nelongai dormetoi dum la tago povas bonfari alla sano. Ofta ridado. Esploro montris che etai infanoi ridas se soble pli ofte ol plen crescai homoi. Oni povas sergi manieroin includi ludoin cae bon humoron en la ciutagan vivon. Ausculti amusan podcaston au interchangi con amico scherzoin cae anecdotoin, povas estigi pli da ridoi, ce tio faras la vivon mal pli pesa cae agrabla. Naski cae prisorgi bebon povas esti unu el la plei felicei spertoi en la vivo. Beboi multon instruas al ni.